Hadisler önümde parlakay gibi Zulmeti gideren mehtaba benzer Mezzepler görünür bir saray gibi Delil arayınca girdaba benzer Delil arayınca girdaba benzer Kıyaslar yabancı, reyler yabancı Keşifler hep sahte, şehler yalancı Hakikatler közde, yürekte sancı Tutan olmayınca hak haba benzer Tutan olmayınca hak haba benzer حق ديني غربات دين دار غريب صميمية تكر يا كر حبيب بربات لربربات نيناس طبيب دردي بالما ينجا لقمان بنزار دردي بالما ينجا لقمان بنزار رب تمكلات التدبيريني سنة أوي تركت بضعة لاريني رسول بياب إبادة لاريني حق بور بكان شيطان بنزار حق بور بكان شيطان بنزار Sabrını zorlarsa sapıklık ehli Sana diyorlarsa cahil ve deli Resuller hissedar iblisin dili Kesen olmayınca destana benzer Kesen olmayınca destana benzer نفسنا دشمن الهوايا أيما حقا قلق كسي الباطل ضيما وحيا أيما yana hesaba qo'yma o'zini gizlarda ixvona banzar o'zini gizlarda ixvona banzar